The Gospel according to John, Kata Ioannein, Chapter 1. In arche in hologos, kai hologos ein proston theon, kai theos ein hologos, hutos ein in arche proston theon. Panta de autou egenita, kai choris autou egenita ude hen ha gegonen en auto zoe ein kai he zoe ein ta fos ton anthropon kai ta fos en te scotia fine kai he scotia auto u katelaben egenita anthropos apostalmenos paratheu onoma auto ioannes hutas elthen es marturian hina martyrese peri photos hina pantes pistiusosen di autu uk ein ekenos ta fos al hina martyrese peri photos ein ta fos ta alethinon ha fotidze panta anthropon erkomenon eston kosmon ento kosmo ein kai ho cosmos di autu egenitor kai ho cosmos auton uk egno esta idia eilthen kai hoi idioi auton u paralabon hasoi de elabon auton edoken autois exousian techna theu genestai tois pistu usen esta onoma autu hoi uk ex hymaton ude ek thelematos sarkos ude ek thelematos andros al ek theu egenethesan kai hologos sarx egenetho kai eskenosen in himin kai etheasamatha tin doxan autu doxan hos monogonus parapatros pleres caritas kai aletheus Ioannes Martyrei peri autu, cae cecragen legon hutas ein hon epon ha opiso mu urcomenos emprosten mu gegonen, hoti protas mu ein. Cae ectu pleromatos autu, hemes pantis elabamen, cae carin anti caritas hoti honomos dia Moseos edothe, he cares kai he aletheia dia Jesu Christu eginata. Theon udes heoraken popete, ha monogenes huios, ha on eston kolpon tu patros, ekenos exegesata. Kai haute estin he marturia tu Ioannu, hote apostelan hoi judaioi ex hierosolumun hieres kai lewitas hina urotesosen auton su tis e, kai homo logesen kai uk ernesata kai homo logesen hoti uk emi ego ha christos kai eri rotesan auton ti un Elias Esu, cae lege uc emi. Ha prophetes Esu, cae apocrythe u. Epon un auto, tis e, hina apocrysin domen tois pempsasin hemas, ti leges peri se autu. Efe, ego fone bauntas in te uremo, iuthunate tein hodon curiu, kathos epen hesaias ha profetes kai hoi apostalmenoi esan ekton pharisaion kai erotesan auton kai epon auto ti un baptizes e su uk e ho christos ute helias ute ha profetes apocrythe autois ha Ioannes legon, ego baptizo in Hudate, mesos de humon hestaken hon humes uk oidete. Autos estin ha opiso mu ercomenos, hos emprosthen mu gegonon, hu ego uk emi axios hina luso autu ton himanta tu hupadematos. Cauta in Bethania egeneta puran tu Iordanu hapu ein Ioannes baptizon. Te apaureon blepe ha Ioannes ton Iesun urcommonon pros auton cae lege ide ha amnos tu Theu ha aeron ten hamartian tu casmu. Hutas estem peri hu ego epon opiso mu erkatai aner hos emprosthen mu gegonen, hoti protos mu ein. Kago uk edain auton al hina phanerothe to Israel, dia diatuta eilthon ego in to hudete baptizon. Kai emarturesen Ioannes legon hoti tetheamai ta pneuma katabainon huse perestoran ex uranu kai emenen ep auton kago uk eden auton al ha me baptizain en hudete ekenos moi epen ef hon an ideis topnuma numa katabainon kai menon ep auton hutos esten ha baptizon en pneumati hagio kago heoraka kai memartoreka hoti hutos esten ha huios tu theu te abaurion palin hesteke ha ioannes kai ekton matheton autou dua kai emblepsas to yesu peripatunte lege ide ha amnos tu theu kai ekusan autu hoi duo mathetai la luntos kai ekoluthesan to Jesu. Strafes de ha Jesus kai theosamenos autus akoluthuntas lege autois te zetete. Hoi de epon auto rabbi ha legatai her me nuomenon didaskele pu menes lege autois orchestae kai idite eothon kai edon pu mene kai par auto emenan tein hemeran ekenein hora ein hos decate ein andreas ha adelphos simonos petru heis ek ton duo ton acusanton para ioannu kai acoluthe santon autou hieriske hutos protos ton adelphon ton idion simona kai lege auto hure kamen ton mesian ha esten methermen uomenon christos kai egagen auton pros ton jesun emblepsus de auto ha jesus epen su e simon ha huios jonah su CLETHESE KEFAS, ha herme nuitai petros te aparion e thelesen exilthein eis ten galilaian kai HURISCE philippon kai lege AUTO ha jesus ACOLUTHE moi ende ha philippos apa bethsaida ectes PALEOS andreu kai petru hyrisge Philippos ton Nathanael, kai lege auto hon egrapsen Moses ento nomo, kai hoi prophetai hyre kamen. Jesun ton huion tu Joseph, ton apo Nazaret. Kai epen auto Nathanael, ec Nazaret, dunatai ti Agathon? Enai? lege auto Philippos ercu, kai ide. Eden ha Jesus ton Nathanael erkomenon pros auton kai lege peri autu ide alethos Israelites in ho dolos uc esten. Lege auto Nathanael pothen me genoskes. Apocrythe Jesus kai epen auto pro tu se Philippon phonesai anta hupa ten sukein edon se. Apocrythe Nathanael kai lege auto rabbi su e ha huios tu theu su e ha basileus tu Israel. Apocrythe Iesus, kai epen auto hoti epon soi EDON se hupocato tes suces pistues, mezzo tuton opse. Cae lege auto, amen amen lego humin, ap arti obsesthe ton uranon aneogata, cae tus angulus tu theu anabinontas, cae catabinontas, epi ton huion tu anthropu.'